طب تسوية الصفات برابر كلاني صفحات وكتاب حديث من الأرقام يقول حديث كان مقتضى بس حديث أول حديث أولا جابر بن سمرة رضي الله عنه وعاك مسلمون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة من ربهم Mamy wytrzymał finans, aż lądziny my, kiedy nie nabasaty, stąd nie myślałem. Mamy na dziś numerajkę, teraz ja. رب خلصات میشه اون بندی میکنن حال یوتیمون صفوف مقدر اگه چی میکنن یوتیمون صفوف مقدر ایگی در پیشاپیش قرار در صفحه یه چی میکنن مکمل میسازن و یتراسون تراسون الصف یتراسون فسر این در صف در دیگر میچسپن راست کس در لب بچسپیدن هم اگر راست کس مثل میگن يتمون قال اه, آه، يتف ويترا قال من السماء ويتراصون في السقف قلم الرصاص شيء فولاد تشميس فولاد يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في السقف من سقف الرجال ما يجسمون راس ما ناش اميس حتى وين جمع سند زرار يبقى سميجا رجل رجل رسول الله عليه عرس همون شخص رو میبین دنداناش به یه چسبیده باشه دندان نیست زندان به یه چسبیده هست رجل عراس پیش دنداناش به یه چسبیده باشه چسبیده هست خدا بین میکنه که در سر انسان باید خیر باید مستاد باشه و یه حدیث رسول الله علیه وسلم که نست داری جباب است که باید توسن روایت میکنه مسلم و مسایب نمازه باید داد بین میکنه که da sad ovaj sad sad će ovaj sad će ovaj sen kako sad će ovaj ovaj ovaj ovaj tamamen tekmilse المهم انا كسف عوالي لفتا وسفي عشير اول احكام وسفي عشير وسف تكملسه وسف دو وسف دو سفي عشير ويدرسون في الصفات لهم دوام يزم حتى كنا يستطيع مشان بعد غير ميتشفى هي حديث يدرسون ها تسبيلان بقى حديث دومتس بازي لفظ يترشون جميعا دیگه حديث حضرت القاسم جدید روایت میشه که گفت من اومد به مسجد دیدم که صحابی رسول صلی الله علیه و سلم از کمی گفت اقبل رسول الله صلی الله علیه و سلم قرصاصم على الناس وجهه قرصاصم روی خود به سوی مردم کرد فقال لكم فقیموا صفوفكم صفایتنا برپا کنم و این کلمه رسول صلی الله علیه و سلم سه بار تکرار میکنه تکرار کنه اگری کارونه میکنین او لا یخالفن الله بین قلوبکم یعنی که الله دو در میان قلبای شما اختلاف میاندازه این دلالت میکنه که این حدیث استدلال میشه که تشفوف یعنی برابر کردن صفحات کس این مستحب سنت نیست واجب است چون این خاطر که مخالفت با تصویر صفوف کس الله عزوجل چی میکنه او لا یخالفن الله بین قلوبکم بین قلوبکم الله دو در میان قلبای شما اختلاف میاندازه قال فرأيت الرجل بعد ما أنا بمشي ميك ما تشمي ميك فرأيت الرجل يلزق من منكبه منكب صاحبي والميدم كيه يجمع لازم ما تشمي ميك شاني خدا بمنكب صاحبي يلزق ميتشسبان لزق تسبان وركبته بركبته وامتنا زانيو خدا بزانيوش ميتشسبان وكعبه بكعبه وكعب إني قسمت طيامنا يسطوان ورا وكعبه بكعب صاحبه يعني خد بقدرات بيمي يكون درسات كاس درسات إقامة الصفوف كاس في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كاس خد بقدرات شو يكون تفسير منه يعني إقامة الصفوف كاس الصحابي فهموا لي كده إيه؟ كي بيدان منكب بمنكب شانه بشانه ربا زانو بزانو وكعب بكعب وده بيس وقت اللي منكب بمنكب یک نام فهم بده باشه احتمال داره فهم فهم خطا بوده باشه خاطر به صورت اصلا هم بود اینا رو میدید این کارشان خب وقتی که رسول در, در, در اصول قاعده است که کار پشت دست مثلا میشه پشت اصلا اون رو منع نمیکنه اون دولت به اقرار میکنه دولت به چی میکنه؟ اقرار میکنه حدیث است حجت خب، از چیز دولت کار رو میبینه نحن نمیکنه مثلا دولت میکنه بیسی از یعنی سعود سعود تحقیم فرق داره سووه سووه كاس من أجل أجل أن قسمة سووه كاس لا تصفون لا لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربكم كما تصف الملائكة عند ربهم إنمي استعجلنا ملائكة سف الشيء سديمون سفنوها ويتراصون في السف تراص تسبيلنا من يوم تلقان كذا قبل تسبا وذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتناين يسوي يكبر شو كم سافر كل كل هذا إن شاء الله يا رجل خلوشي لثلاث كاسات لاسقه بتياس بيخ يعني مثل ذيك مسوا مسك جامي كني انا باهانا ما قسم بوي بخار بوي بزدس مش حسن كامل بخطوة كام دزنا ده منبار كده تنشير دم كاس مدى نصف باركنا صف كده نحن نحن نحن داخل صف باركنا يا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم حديث نعمان بن بشير نعمان بن بشير وعيد تسكير بشير وعيد تسكير قال النبي يسوينا في الصفوف كما يقوم الكتف فإذا استثمر القسم برابر من كده شو يجد برابر من كده كما يقوم القدحة مثل ذيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبره از اون تيرج تیرج من بسازم تیر پرتاب تیر پرتاب كنا هميشه که میگم مثل تیر کسی میگیرنی شروع میکنن مثلا شو چوب میخواد تیر جور خوب برابر میکنی مثلا نه خوب رو میخواد زیبا جور کنی کسی lähenenud nagu ei. صرف هم ega چی میگه ترتیب صرف ترتیب صرف چی حتى اذا ظن قد ذلك عنه وقت. ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول که ما يرسبيش جرفتي وإلى ما دانست من بيقول ما بده شيء. يجوز يجوز يخرج رسول الله رجل منتبزا في الحالة ما يمر بود. ممتد صدره فقال يعني سينيش ممتد صدره سينيخ وسينيش برامده بود السد يعني السد استار شده بود مثلا هنگ برامده بود بشه انا بقول فقال لا تسوون صفوفكم وفيش ما صفحك ترتيب بتن يا ايكي او لا يخالفن الله بين قلوب يا الله دميانا قبلش من اختلاف يعني این خود خب به خدا به این میکنه که حتی در صف باید که قدر انسان باید حریص باید باشه که نه نیست برآمده باشه نه پشت سرم در صف مطلقا باشه باشه این سنت است که هم مگی متروک است ازال نیست بسار وقتا هیچ کس حتی می نیست بیت متروک باشه حتی در این مسائل سلفیان هم نماز خانده حتی در این مسائل بس سلفی است تو سنت ها زد چی نمیکنه پیشش نمیکنه خوصا کعبه و کعبه هی کس و رکبت و رکبت هیچ زام دوات زمون جم پیدا باشه تلاش به نمیکنه که مثلا تنها بعض مردمی کار نمیکنن انسان مشهد ما داخلش کار نکردن و اینکه رسول الله در در حدیث ما شما میخوانیم که ابوبکر صدیق عمر رضی الله عنه اینا تماما مکلف میکردن که شخص بدون صفا جور آورد بعد از ماشین نماز میخوان چون به خاطر یک نماز پنج روز حالا میشه ولی یعنی این انسان خیلی حدیث باشه که تمامش مشکل پیدا داشته رسول الله صلی که دیبی خود رسول الله به مبارک خود برابر قدحة اما قدحة اما تشوفها مكان كذو ميقا يتيرو سازي بخود الرسول صلى الله عليه وسلم كاسا مت ميرا در ارجنو صفا مثلا جور ميكا بسان بره تو پایین تو بالاش مثلا صف دو صف صف كذا آه، اگر این کار صورت نگیره الله عز وجل بيس اه، الله عز وجل كذا درميانا قلبه هاد شو مين میندازه اختلاف من درميانا قلب های کسایی که در صف هستن ببینید اختلاف و اختلاف كذا باختلاف خود بخود جمله است و باختلاف کمی است که ما خود به خود رو مشاهده میکنه در مثلا نماز میخوایم بیرون میشیم این یعنی اختلافات امروزه خودش علتش حدیث رسول نه یکی از اسباب میاد اسباب خیلی زیاد در اختلافات یکی از اسبابی که در نماز یک اختلاف است یا سفر اینطور به خاطر از این اختلاف است که ای کلش مخالفت اسبابش همی است کلش در یک سبب جمع کردن میتنی مخالفت رسول الله صلی الله علیه و برابر کن ما نمیکنیم ذلك حديث رسول صلى الله عليه وسلم ببینیم رسول چی میکرد از براء بن عازب روایت است که رسول چی میکرد يتخلل صف من ناحيه لناحيه تخلل خلال لو بلاي صف چی میکرد ذلك صف القسم داخل مش رسول من ناحيه لناحيه الذي ولقى جميرك يتخلل ينصح صدورنا سینه ما را چی میکرد مسح میکرد و مناکب شانه های ما یعنی بی مناکب شما چی کنید باید طلبات شوند است یعنی خود رسول میکار میکرد ويقول لا تختلفوا وسمعكم شما اختلاف ان اختلاف دي وديني شما اختلاف نكنن فتختلف قلوبك ان اختلاف كنن قالوا هاي شما مختلف ماشي لان ميانك اختلاف يجاد ماشي وكان يقول سسمعكم ان الله عز وجل الله عز وجل وملائكته كاتب يسألون درود من في السلام بس صفهاي اول هذه قد ما رسول خير زيارتي بس صفي اولين دلال بفضل بفضل شو ميكونه بفضل تشاك دلال صفي اول نماز ميخونه فرقیم در ربی میکنه که سنت رسول صلی الله علیه و سلم که بود در سر چی میشه نزیک گوشه بده یه گوشه میره الله صلی الله خلق صبح گوشه بده گوشه دیگه میرفتن و چی میده لابلای سر و خود اتدن با دستای خودی کارم میکنه تخلل تخللت خلال این لابلای سر از یه گوشه یه گوشه میرفتن بکنه کسی جور میکنه با سر دیگر جور میکنه میشه که عمر الخطاب مطلقا مکلاف میشه کسی رو بده حدیث دیگه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث حديثنا سيما روايات من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول أقيموا صفوف صفار برفاقن وحاضوا بين المناكب وشانه رو به شانها به شکل شما برابر کنید که یک شانه در موازات شانه دیگه باشه یعنی برابر باشه یعنی بیمونه که در صف شانه باید کینه باشه یعنی شما چی کنین ولی رو باید کن یعنی شما در اینجا از نرمی باید کار بگیرین نرمی چی معنا باید مثلا بگونین مثال در اینجا علماء میگن نرمی که کسی میخواه میخواه صف برابر کنی صف برابر کسی داخل به صف داخلش کن یعنی مثال باید نرم باشی مثال باید چی باشی نرم مال کل کار ما برعکس است باید نرم باشی مثلا صف است میبینی یک بازار دکان در مثال میشه بازار باید به جای کنه یعنی مثال هم از نرمی باید کار بگیره ولا تذر ونجزر فرجات للشيطان فروجات جمع فرجة میگن یک جای خالی را بر شیطان میگه نگذاریم اینجا یک جای خالی به جای شیطان دو سر باید نباشه و من وصل سفر و کسی که سفر چی میکنه پیوان میکنه این سفر خلاص و میره سفر پیوان میکنه به کسی نمیخواه که سفر چی باشه وصله الله عز و جل میگه چی میکنه میره پیوان میکنه به ایمان که الله عز و جل پیامدن الله بناس که الله روش توفیق ما یعنی ومن قطع ومن قطع صفا وكسبر قطع کرد قطع کردن در اینجا شیخ عظیم آبادی رحمه الله که ابو داود تشرح کرده صف قطع صفا به این میگیره که کسی سبب نمیشه که در صف خلال باشه در صف رجعت باشه خلال باشه در صف قطعه الله ظلم يقول قطع قدم خزم میکنه یعنی خود به قدرت به این این یعنی مطلقا این یعنی یعنی با ما در بعض چیزی هست باز ما به هستم که برابر کردن صف کس یک چیز مستحب است یعنی اگر شد شد اگر نشد نشد در حالی که حادیث کل میرسانه که صف پرده کردن مستحب نیست بخدا به خاطر کار مستحب که برای مستحب کسی کار رو نکنه الله دل قسم برش جزا برش نکرده برش تعیین نکرده حدیث دیگر میگیریم این مجید اکثر هم تو میشه که تقریبا چهار چهار انگوش من شما اگر میکنم بذارم تیله میکنم در اثر نماز نه نه نه حتی خب همین است که باید مثلا آدمی صفا کس این خود یک احترام بیشتر پیشوی آمدن میدانم خدا روی دارم خدا آرام ها احترام است که لینو باید اخوان کن بسیار با برادرات لینو باید اخوان کن یعنی برادرش ما وقتی دست صف میخواید داخل شد دست صف شما پروژه میباشه پادگان میباشه بسیار باید نرم باشی باید نمی باید هیچ باید چهار نفر آره، هیچ باید اصلا خالیگاه باید نباشه یعنی uče gledao na YouTube, spiren sam ovaj podcast. Sad vas mrdamo da sam vas kalana, a ti stavljeni su, ja pešmiš, boje da razrazum. Hajde neki se kamiš kalana, نه boje da razluku. خیلی učiš. وخد ليش انا ما انا که تسك انسان برا ما لقيت انا فرق فايش انا قدر نه انا انا مثلا از نقد بلاندس سبب دليل Hajde da که باید، spevaj, نفر će spevaj, باید Сега боли по цена актив میکنه. од мене, не? میرسه اما што اما ама اما مثلا پای بیرون میشه پای بلند میشه کسی به چی خودش نباشه اختیار خودش کسی شکمش کلان است مثلا این وقت در میکنه میکنه که خدا نخواسته مثلا خواستی داشته که باید چی حتما مخالفت رسول الله صلی الله است حدیث که ما به داشته باشیم به که ما درست مسلمان نیستیم شما می بودیم ما بسیار مشکلات دارد ما که درست اسلام با خود انانات کلتور با خود جور کردیم اون چیزی که مثلا موافق خواهشات ما باشه اکثر مسلمانانی اکثر مسلمان باشه چیزی که موافق خواهشش باشه نمو اسلام است سنت از قرآن است حدیث است اقوال علما است کل نمو است که مخالف خواهشش نبود هیچ چیزی نیست خلاصی من نه قرآن است نه حدیث است هیچ چیزی ما وارد مخصوص افغانستان استاذ اعلانات ترغیب نه افغانستان نیست کل امت میشه افغانستان خلاص خب خوب در قل نکسی مردم همه جنگه عام امت بی گرفتار است تنها افغان بی گرفتار نیست که مثلا افغان افغان خو بسیار در امت اسلامی 15 میلیون تشکیل میدن کل افغان که بلوغ کسای بالغ شده یک ده میلیون شاید چه طفل چه پس کنی گرشنی افغان خو خب در امت اسلامی بسیار مردم کمی هستن از نگاه آره در در اندونزی اکثر نیم مسلمان زندگی میکنن در اندونزی در هندوستان در این سر کنید در هندوستان از این مسلمان ها زیاد است سر چند میلیون مسلمان در هندوستان زندگی میکنن افغان ها همه میلیون پول بالا شده دیدن سنا به این مشکل مشکل به هم جای هست به هم از این خاطر است که بیدن که رسول الله میبینه چقدر احادیث چقدر ایت ضرورت بین داره که حتی کس بیایی رو برد شرح کنه و فقط فهم فهم میگیری خلاص ببینیم به صحابه گفته اشتی کار کنیم کار کردن خلاص تو صد مختلف مثلا ما صد دوم سه مثلا تا چی حدود از مثلا صد خود میتونیم چیز کنیم کنیم اختیار داریم کنیم صحیح کنیم صحیح کنیم آه اصلا تو مسئولیت است اما انسان تا جایی که مثلا که امام وظیفه را ادا نمیکنه مثلا خودش خلال میکنه حداقل خودش یک کوشش میکنه مثلا اینجا پای برادرش از میخواد خدا بچسبانه اگه اون نچسبان پای خدا خویی قسم نمیکنه که بعضی این یعنی تو خدا جور کنم تو جور کنم به خاطر خوبات مخالفت آره، کردیم چاک میکنه که شامت آه او خیلی خوبات باز ماز اصلا میگه که الان فقه باز مسئله در کنه وقتی یک نفر نمیخوای کارو با تو کنه دیگه ما خوبات نماز رو مردم چه جور نمیکنم من مسئلت خود ادا کردم من مثلا نشتاد شدم بین پار خودنی برابر شانه خود پار خود باز کردم خواستم با برادرم یک جایش می پایم در موازات با شانه قرار گرفت خواستم با وقتی که نخواستی کار کنم ومن کار بس خلاص المفروض هو صد بيش باش ما يتكمل طبيعي كامل ايه بيش اشمان اني پیش از پس نزدیک به ها اونم از ها چیز انسان وقتی رفت خودش انسان موقعیت خود میگیره کل کار خود جور میکنه که او برادرش است یا راست چپ خواهد نمیخوای کار با او کنه که باز یک انسان مزید اماما مشکلش می است که میگن مثلا اما خودش چی نمیگن امام خودش یک روزی کار کنه درست سی روز این وزیفی امام باید کار کنه دیگه ما چی کار داره خب فرم خونه ما داریم کار آقا مردم کنه نماز مردم سید یاد بده بخواست هم در حدیث دیگه میگه انس بن مالک روایت میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم هر بینها رسو صفوفکم صفا به دیگر بچش کنین به صف مثالش کنین قاربوا بینها یعنی بین دو صف باید قدر نزدیک باید باشین یک صف دیگه دیگه جای نگیرین تو نشه یک صف اینجا باشه یک صف اونجا باشه هذا نزدیک نزديك کنین بین دو صفحه ترس صفوفکم صفحات المجدیات چی کنین بچسپانن وقاربوا بینها به یکدیگش نزدیکی کنین صف وصف صف نزديك بسازن بسازین وحاذوا بالعناق بالعناق به معنی حتى شو ما گردن هاي تانيس گردن دیگه دلم دلم سرام یکی به موازات دیگه باید باشه تنها مثلا این تو باشه یکی این تو رو فوالذي رسول الله قسم میکنه فوالذي نفسي می قسم بو ذاتك نفس نفسم در دستش میگه فوالذی قسم میخوره بالله عز وجل صلی الله علیه اینی لارى الشيطان میگه ما شیطان میبینم يدخل من خلل الصف در جایی که خلل باشه و در جایی که خالیگاه باشه میگه داخل میشه يدخل يدخل من خلل الصف كانها الحظف الحظف حظف همین چی رو میگه در اینجا آمدن که مثل گوسفندهای سیارنگ خرد بسیار خرد می شیطان همه قسم میگه جایی که صف چی باشه داخل اون این خود با خود این تشویش ایجاد میکنه انسان خوبی احساس نمیکنه احساس هم میکنه خود با خود تشویش شده نبی من سفار قدر باید شما مستحکم تن برابر همین خود همین حدیث اول کافیه مثل علاقه و خواهد شد پیت الله این دلت به خشوع میکنه یعنی یک نفر رسول به حدیث میگه نفر در رسول کسی گفت که حدیث آمده که یک کس نماز میخوانه شروع کرده بود یک نسبت مرکز غریب بعد گفت اگر قلب ها قلبش گفت خاشع میشد قلبش فروتن میبود نه آرام این جوارش هم آرام میگه این مشکل از داخل داره نه این در قصید نیرین هم اقل بخانم که ان الحرف یعنی مثل چوچای خرد گوسفند سیارنگ یعنی من قسم يكون شيطان بيبنهم که كذلك حلال باش من الداخل مش من الداخل بدون مستعمل هي مش الحكي هذا الآن يجعل بعدها في محاضرات أي مقابلته خلل الساف كان الحضف غنم صغار صوت وأنها تكون أكثر ما تكون باليمن حضرتك حديث اللي فسخ شيطان كذب عمر رضي الله تعالى عنه من ما فشات مكانه فصدق رجوعي كذب محمد عليه الصلاه والسلام شتو داخل شتو حي مسلمان قدم يعني مسلمان اخذ سوا اني اني لارى الشيطان لا دي الرسول صلى الله عليه وسلم ماسك شيطان خد ما شيطان میبینم يخي خصوصيات عمر بن بود یک خصوصیت عمر الخطاب رسان بیان میکنه و شیطان به رضا سره مطلقا زده ساندن میتنه حتی در حدیث میگه شیطان یک با ولی علما به این دو تفسیر هستن که شیطان در اصل که مسلمان نمیشن سپاه شیطان مسلمان نمیشن بس اسلام داره به این میکنه که تسلیم رسوا دان شده بعد کساس میگن مسلمان میکنه حتی میگه او ما را چی میکنه اما این خود به قدرت به این میکنه که حدیث نس همی است که ما شیطان رو میبینیم شیطان رو که داخل میشه اولا شیطان میگه بود گرفت از رسول شیطان ولی رسول شیطان گرفت نگرفته بود بعد خونش برس خود چه کردن مکانش گرفتم ها این شیطان برای ما چه نقط نمیده چطور شیطان یه جوری میگن یاد مجرد دم می قضیه چی نیست که از نگاه عقلی چی کنی شیطان اینه به ایمان خود به خود به تو وسوسه ایجاد میکنه اینجا تو وسوسه نیست این خود به خود چی هستی نمی صف استاد چی برای امی صفک به شکل نباشه تو هیچ مزه نماز درک نمیکنی چقدر این مردم داخل میشن یعنی کل لگی یکی دیگر بعد میکنی فأولى في المركز يصلح لسريحته إني أرى الشيطان وقاربوا نزدیکی کنن قاربو بینها تو نگاه کنم استاد میگیرن نه نه نه جواب نروا جواب نروا گردن و گردن مطلقا بوش خوی رئیم یزاکم نایگو فکر با یک نفر یک نفر اولش در تلویزیون تلمکی لکنه کس گم در اردو خوبیش کلامش کلا بشه در این تایم داشت ولکل اجر کتاب این تفسیر کرد که ولکل اجر کتاب معنیش است که برای هر امت کس برای هر زمانه کتاب است مطلقا مخالف صریح با آیت تفسیر کردید اصل ترجمهش چی است کل اجل کتاب یعنی بر هر اجل کس یک کتاب است یک وقت محدد است که رسید و میمونه این میگنیم در زمانه کتاب است برای زمان ما قرآن کریم بله، بله. چی ما گفتیم تفسیر این خود ضرور بیادن تو تفسیر قسم کنید دارن از این خاطر ما این مکلف می هستیم که مقدار کوس نزنیم اکثر برد داشته باشیم از چنل تلویزیون با ما و علما احترام داریم اکثر کوشش نمی است که قرآن کریم تفسیر کنن که با مزاج خر برابر باشه این قرآن کریم البته چرا شیطان در این کار میکنه با خاطر که غالبا نمیپذیریم ماشاءالله در این مشکل داره که چیزا چیزای غیبیات نمیدن ای ای جو دلش نمیدونه که مثلا یک کار خراب آدم دیگه نفر خوب میبینه با کورم خوبیش کس سرش چلی باز اسم یک نفر ندیدیم گفتی می دلیل سه الان گونی مسلمان سنمی باز برادر سلفی هست میدید پاک این تو میگینی با کاملا فتری کرده میره میخیر کار دیگه جور میکنه من به یقین کامل دارم که کس از قصد کار میکنه کار قصدی هست و پولیش هم کس اون کار قصدی اون نمازش هم بوجو خودت میکنه بازی قسم میکنه و این کار کردن کس به این شکل این کار میکنه حدیث سری بخاری است به بخاری رحمه الله کتابی روایت میکنه میگه باز اگه کار کنی میگه مثل قاطر مست بار از پیشت نفر مکروزه یعنی تو کنی باز پا خودت کرده میره او خود جمع میکنه خیلی پا در دفاعید نمیزنه اما تعجب بایی میکنم که چطور این مخالفت بالا تا اساس مکتبه تک شکل شدنه در خود دفاعید نمیچسبانه عجیب از چی کار استاد شاید مخالفت نکنه نعم مخالفات صريحه یک موجود اعتباد امام همین حدیث میگفت که یلزق من کبه همین حدیث نه می تراسو ایمان خدا نزدیک بسازن او قاره بود بین صفو بس تراسو رس با زبان عربی آشنا باشی رس چی نمیگه صحابی خود شرح کرد ما شانر به شانر میچس خواندم اصلا میگم اصلا همی که اسلام اکثر مخالفت با خود اسلام که اسم مبنای اسلام مخالفت با خواهشات نفسی است با خواهشات نفسی برای بنای مخالفت حتی محبت خیر ما دیدیم چرا ما وقت در مدینه وقت تیر میکردیم این قدری محبت زیاد میکنه که یک برادر مسلمان در پای همراهش نرمی کنی از نگاه چی نرم باشی جان تا باش نه الان جور است دست پایت فایده پایت بزن بچه اسپانی بسیار یعنی خود به خودی دلت به میکنه که مثلا برادر احتمال از نگاه ببینی که از نگاه فهم یا مثلا از نگاه فقیر باشی باشی بی خود به خود حکمت است دیگه اما متاسفانه حکمت کل شما مثلا ببین حادث مطلقا هیچ ضرورت به تحویل گفتن نداره سعودی چه قسم میگفتم غیر حرمین میشه در سعودی کسی که با اسلام فهم داشته باشه کار رو میکنه کسی که نداشته باشه نه عوامش عوامش رو میدونم تو عوام عوام کل امت اسلام. اون تمام میکنه هیچ عوامش که یک کار میکنه نه قسم عوام خود را از هم شکل به این مصیبت بی در سعودی میتونست کار ما می کار میکنه این سعودی ما این خود چیز ما یه شنیدیم برو دان ما خود خود چی میکنه که بیا صفا جور کو وی تور کو وی کو اما ساو تو فهم ساو دیگه میگه ساو کنه جور ساو جور که الله اکبر خلاص این همین ترجمه رویش دومی میشه بس خلاص پشتوش ترجمه این میشه مخالفت هم است نه کسی به این چیزا بعضی مردم چهار نخون دور باید باید پنج نه موازات باشه موازات داشتم وسط چه که باید موازات باید باشه خیلی و چی بینیم به شانه در این مثلا یه ترکونه نبی موازات نشد به چیز اصلا این چهار نخود نه ای به شکلی به شهر عادی باید استاد باید باشه عادی یک نفر قشانه داره مثلا او چهار نخون جور کنه و چطور جور میشه خب بخیر از نه قسم جور کنه بالا جور کنه تو میمانه انسان حد وسط خدا میگیره و قسم مشاکل داخونه باشه آدم چپا میشه آه این روایت رو خود بیبی آدم مثلا تو پایت و پای برادرت میچسبونی تو خاطر من پایت و پای برادرت در نماز میچسبونی ایت نمیشه اگر تو مثلا پای قسم میچسبونی تو تستاد شوی یه خوبی بشان نرفت نه تاك فايت با باين تو بچس بنت نه خلاص تازه حرف و چیزم چیزم بچس بنت ها این نزدیک است من خود با خود مثلا این خودش نزدیک است نه ماشاء الله نه دور باشه پایین بیبی خود ای. حالا ضرور از این نیست که شانه بشانی شانه به جز پایین خود سر شانه به موازات از قرار گرفت گردن به گردن مورد موازات است این تو راست در اسلام که تکلیف کو آتش تکلیف هست تکلیف هست ببینید سب زیبا میشه آها ولی بود کمر رو خطاب در سب زدن در سب اگر در مالیتای ما شما چی شود مردم امام نماز اعلام میکنید عمر الخطاب امور وزیری که در چی زد امرای شمشیر وقتی که زدش نماز کسی چی نکرد که دست آخر نیست خبر نست بس بگوست دیدت عمر الخطاب بیوش افتاد نه رضی الله عنه باز میخواست که صف رو بشکنه اطمینان کنه باز امرای شمشیر خنجر خود یکی رو زد دیگر رو زد دیگر رو زد نماز اینا نکرد باز داخل عبد عبدالرحمن بن عوف فکر رحمه پیش شد نماز بسیار پیش خب، نماز خلاص هم کرد گرفتن نتونست نماز خطا وقتی که در خانه بردنش بهوش مید نماز نخوانده بود نه از نماز افتاد که بیدار شه باز بگوین صلات و صلات نماز چشم الاسلام کسی نداره تک حالت وده لما اتجه حالات شمشير بيتكسم اللي داخلش حته حالات بشار بعد بتني شمشير خورده خنجر خوردني یکی بعد نماز صبح که خان زود برش آوردن گفت نماز صبح که خان نماز صبح که خان خب، تیمم کنم لاله برش آوردن یک کس داخل پاچش پایین بود باز پاچه بلند این دو تو حالت اینا چیز رو ترک نمیکنه باز وفات کرد بدن وقت چیزی وفات نکرد سوال پیسی داری خب خیلی خنجر زده شدن باز پسان گرفتن او را پسان باز کش کردن اما خود داخل مجلس چپ پیش کردن سیزده نفر با خود زده بود ختم کرده بودن این قلان یک توتی بزرگ بوده از این توتی هم میگن توتی هم میگن در ایران را خوری خب، میشه خب، سلمان بود ایران باز کسان میگه مجلسی هست مجلسی خونه بوده زایره در جمعش کار بود نه این خود بود این خود کلان توتی بودی کلان این تاریخ خوب هیچ چیز نکرده ولی خود کلی علما به میرسن یعنی مورخین تا بود از ایران ایرانیا ایرانی بوده است اما خسرو بود ایرانیا دیگه داخل بودن در قدیمی که های منافق کافرش نیا بودن یهودیا به داخل بودن مداخل هم خطاب و شخصیت عادی نبود به تاریخ اسلام خب ما صرف میگه, یک چیز میگم میخوایم که در دین ثابت قدم بانم و در اخیر کشته شد آگه خودش میگه که خب من الله مرگ من من دیدم صدا کشته شد کلگی صحابه کلگی شهادت حتی کارایی که نه او بی بشه رسالت نمیگه یک دو میز که شهید شدیم